للصلاة nurun للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب musallin wato sallah tana da wani haske wanda an mai girma tashruqu bihi qulubul musallin wato zukatan masu sallah suna haskaka da wannan haske wala yanaluhu illa al-khashun amma ba fa duk mai wani sallah yake samu ba wato ba mai samun sa sai waɗanda yake masu tsoron Allah khushu'i ga sallah wato ka kama gaɓuɓuwan ka bayyanannu kada ka ɗora abin eh, kada ka ɗora motsi da hannayenka da ƙafafu da abin nan shi zama wato ka natsuwa bayyananna ita ake ce muku shuri kun fahimta ko a ah, to abin nan da iko cikin cikin abin nan cikin jikinka wato abin nan tawadu'i boyayye ga gabubuwa boyayyu fa idza ataita ila salat saboda haka wato idan ka zo zuwa ga sallar ka ila ila zuwa ga sallah fa farriq qalbaka min ad-dunya ka yofintar da zuciyarka daga duk harkokin duniya wa ma fiha da abinda a cikin duniya daga duniya da abinda a cikin ta duka washtagil bi muraqabati maulaka ka shagala da ganawa da ubangiji allazi wa shi wanda yake kana yin sallah don neman yarda shi wa ta kira anna salata khushu'un ka kudurce sallah wato abin nan tsoro ne wato abin nan gabubuwan ka na bayyanannu wata wadon da kankan da kai wato gabubuwan ka wadanda aboyayyu lillahi ga Allah saboda kamar yadda bayyanan ka ka zan cikin natsuwa haka nan kuma cikin boyayyen zuciyarka kuma ka natsu zuwa ga ubangiji kun fahimta ko wato abin nan wato wadu'un lillahi subhanahu bil ruku bil qiyami war ruku'i tsayin da kake yi da tashin da kake yi duka wato alamomi ne na girmama wa ubangiji wasu juda haka nan sujuda da kake yi duk alamomi ne na girmama wa ubangiji girmamawa ne wata azimun ijlal girmamawa wato abin nan na girmama wa cikin hankali ta'azim girman abu amma ga ubangiji ba a iya cewa an ga girmansa haka na jiki don baka san yadda zatin ubangiji yake ba kun fahimta ko wato ijlalul lahu bit takbir wa tasbih takabbar da kake Allahu akbar kan kuma ta'zimun ne ko kuma subhanallahi ta'zimun ne wa zikr haka nan qur'ani da kake karantawa a su fatiha da surorin da kake karantawa duka suna tunatar da kai abin nan ma wa ubangiji da hukunce hukunce waɗanda da ya shafe ka fa hafiz ala salatika saboda ka wato ka tsare ga sallar ka yi ta cikin lokaci al ta ala salawati shine yin su cikin lokaci wato al mudawamatu alaiha kada ka bari wallazina ala salatihim da'imun wato ko da yaushe suna yi ba su bari na hum ala salatihim yuhafizun wato suna yi cikin lokuta kenan wa ha innaha a'zamul ibadati domin wato sallah ita ce mafi girman ibadodi abin da yasa wa domin ta tara dukan nau'in ibada ta tara dukan eh, abin ibada ta dukiya domin ga tufafin kasa da ibada ta jiki ga jikinka na motsi da ibada ta baki ga harshen kana motsi bayan haka nan ga ibada ta zuciya itiqadin wato abin nan abin da kake fuskanta da ubangiji kun ga ita ta tara komi don haka ake cewa wato ita ce imaduddin ita ce ta dauki addini bayan haka nan kuma ga wajen zamantakewa ga masallacin ku da unguwa kun ga yana tara kusa biyar cikin cikin yini saboda haka in rashin lafiya ya sami mutum cikin wannan lokacin da rashin lafiya ya same shi zaka ce wani bai zo masallaci ba lafiya kun ga wata kuna tare kenan ko da yaushe ah, wala ta ruki shaitan kada ka bar shaitan ya la'abu bi kalbika yi wasa da zuciyarka wa yushghiluka an salatika ya shagaltar da kai daga barin sallarka ka kun ga lokacin da kace Allahu akbar ka ce Allah ne mafi girma in ka fuskanci mafi girma ya zaka kuma karkace ka bar shi to hatta ya tabi sa kada ka bar shaidan har in bice hasken zuciyarka wa yuhri maka min an anwari salati hana ma daga daɗin hasassakan sallah wa alayka bi dawamil khushu saboda haka wato kaman an umarce ka wajibi ne gare ka an umarce ka da dawama kankan da kai tsoro fi ha cikin sallah wa inna tanha al fahsha'i wal munkar ita sallah tana hanawar alfasha da abin da duk ba sani ba ga shari'a asalin alfasha wata abin nan faifayewa ga shawa matuƙar kasan ko da yaushe kana ce Allahu akbar sami Allahu liman kana karatun ayoyin ƙur'ani ba ka hitowa kai shawar wani abu wanda yake ba daidai ba ga shari'a munkar duk abin da an ka hana ga shari'a yanzu ka gama bauta ma ubangiji sannan kuma ka hita ka saba masa kun gani daga azahar zuwa la'asar kuma dan lokaci kaɗan ne ba kamantawa daga la'asar zuwa magariba dan lokaci kaɗan ne ba kamantawa daga magariba zuwa zuwa isha'i dan lokaci kaɗan ne ba mantawa daga isha'i zuwa zuwa asuba bacci <coughs> saboda haka babu wurin wurin sako ah, in safiya ta yi ka tashi ka yi sallah ka ka yi ah, aura da waɗanda kake yi ka shirya ka ci abinci ka ta zuwa neman abincinka Ah, kamin azhar ta yi kaga ba ka abin da ba ka tunanin wani wani zunubi saboda haka ashe kaman mutum ko da yaushe wanka yake yi sau biyar cikin kogin da gaba gare shi wanda ke wanka ko da yaushe kogin kofar gidansa babu yadda za a yi shi shi dauda ga jiki kun gane to ina ne ah, abin nan bisabil khushu saboda kankan da kafiha Fasta in billa ka nemi eh, taimako da Allah innahu khairu musta'ani shine cin abin nema taimako daga cikin neman taimakon nan ka yi kokari abubuwan da kake faɗa cikin sallah shi zan kada fahimta su kuma ba fahimta ɗaya ba yana yiwa ka koyi larabcin da a ciki amma kana can kana batun zuci sai ka gama fatiha baka san kayi ta ba da ka kama alhamdulillah rabbil alamin baka sani sai ka kai kun ga wata wannan ba sallar kushi bai don hankalin kana can illai kawai harshe ya saba da fatiha ya saba da sura in ya kama bai san abin nan sai ya tafiya kun ga wannan sallah ba ta da kyau ka yi ƙoƙari gwargwadon hali kana halartar da zuciyarka ga abin da kake karantawa